Arizaleak eta ikuslierrak aspaldian beha ziren, jakimina bururaino, ezin jakinez urte batetik besterat kabalkada emaiten alko zen COVID-agatik. Aurtengo, urzaiz elkartekoek erana zuten, bai alabai emanen zutela, eta arrazoin ukan dute tematzia, jendiak placer hartu baitu. Biziki edera, mehese menduan izu Ba, biziki edera zen, ere usitia, biba ala, kantuza esan diena jantzan eta eta horin preparatzeko eh, buruzagiak eta denak breman biziki untsa zen, eh? charmanki. Bikain, zinez bikain. Biziki untsa, biziki ringaria eta polita. Biziki untsa zen. Biziki... Nahi nuke hola dantzatu. Garria, biziki untsa. Ongi, ongi, biziki erra. Dantzak eta zaldiek, eh, ba, eta denak. Gaztetzen neska hori, eh? Zaldiz. Chapo, eh? Ebe eh, eh, biziki polita gerida urtainitzetako lana dela eta bizikiuntza erakutsi daukute gauza. Bereziki dantzaren aldetik, uh, bizikiuntza landia izan da, eta bo, ez dut gauzan ez ezautzen, baina biziki poita zen, eta antzerkia ere eh, ala, gai gehienako ulektutugu, eta mm, untsa zen, kanpo ere ulektutugu, behaz untsa. Ala. Emozioa, dantzak eta charmanta zen. Biba zaitze. Lehenauzia, irabazia, bigarrena, irabazia, ametan zankoa Aipagarria bera zirtzilean jokoa, baina dantzariek eskaini dutena ere. Deia urtean zehar, haizan gira initz lanean, beti eh, giro goxoa zen eta hor, ba, ginoan motivazioa emaiteko, urte eta gero behaz, bizki kontent. Amasai urtetik, ez da gaitz, zomat urte azkena? pasa. pasa, bai, bai. Hor, bai, mintzo jendekin, e, berra zinen askura mitzatuko, hori e, untxazen. Eriko bestetan, ditu dugu, eh, denak egaren gana eta bianginean mintzatzea, eta zinez, sen da efetua. Gora, onzaizeko, kabalkada! Publikoan harrapatu dugu ere eletar bat, eh, elduden urtean eletan ere, izanen baita kabalkada. da ari gira, eta oartzen gira gaur badugula lan, eta beraz, uh, serioski lotuko gira edu den asteetan, eta agian guk ere uh, emanaldi goxo bat emanen dugu. Heletan heldu den urtean, arte hortan orzaiztarek berriz ere itzordu emaiten dute asteundaruntan, larun batean izanen da, eta nahi bali maduzi orzaizeko da ikusi, obea intzinetik sartzea erostea.